Musico reductas stresson cae mildigas suferoin. La auscultado de musico en la ciutago povas efici stress reducte, cae povas mildigi corpain simptomoin. Tion confirmas actuala studajo pri homoi ciui cronike suferas corpe au pri depressio. Por la studajo, quindec hoc virinoi, el ciui plei multai, iam estis suferantai de pli ol unu iaro pro corpai simptomoi, ciel doloroi, el cerpigio au vomemo, verkis dum dec quar tagoi electronican tag libron. Ili respondis, helpete applicajo, ses foie tage, demandoin prisia bonfarto, cae prisia conduto concerne musica auscultadon. Same ofte, ili donis specimeno in de salivo, ciui poste estis analizitai, prila en havo je substanzoi, ciui indicas stato in de stresso. Nome la analiso estis farita pri cortisolo cae alfa amilaso. Esplor gruppo de la Universitato de Vieno volis per tio prilumigi la efficon de musico ie personoi cun cronicae suferoi for de la alicase ofte plenumitai prilumigoi en laboratorio au en clinicoi. Char estos lau sexai differenzoi ce la acceptemo por musico, cae char virinoi estas tendence pli ofte trafitai de stress de pendai corpai suferoi, en la tag libra studajo parto prenis nur virinoi. La sciencistoi el trovis, che music auscultado jane recte mildigas la corpain suferoin, set che malaltigis la nivelo de stresso ciun la partoprenantinoi sentis. Tiel eblas paroli pri malrecta effico de la musico al la corpo. o retrovigis la datumoi de la studaggio, la sequa concludo che musico, chiun oni sentis ciel gaia, povis malrecte plibonigi la corpa in suferoin, cae che tranquilliga musico habigis alla patientinoi malstrecigion ni tiel povis identigi gravan mecanismon. Auscultado de musico en la ciu tago havis unue stres reductan efficon, cae tiu reducto de stresso causis tiam plibonigon de corpai simptomoi, diras la estrino de la esplor gruppo. Tiuin ecconoin nun volas utiligi la psicologoi ancao por terapioi char la musico povas funccii quasau ciel en iro alla curazzado. Se oni vidas cium da homoi attendas pri psicologia curazzado, au pri terapieio, au pri restado en clinico, multai homoi povus profiti de tiai malaltsoilai offertoi. Oni povus nome sen granda tecnica peno, helpe de applicajo, disponigi alla personoi exemple tailoritain ludlistoin, kiwi en havas samtempe gaiain cae malstrecigain cantoin, cae kiwin trafitoi povas ausculti dum momentoi de travivo de pli alta stresso au de pli fortai corpai suferoi, clarigis la estrino. Eblus tiel, jam helpi al homoi cies pensoi tre ofte cae tre intense turnigias circau iliae proprae corpai suferoi.